فلما جاء آل لوط المرسلون Basi wale wajumbe walipofika kwa Lot قال إنكم قوم منكرون alisema hakika nyinyi ni watu msiojulikana قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون wakasema bali sisi tumekuletea yale waliokuwa wakiyafanyia shaka wa atainaka bilhaqqi wa inna lasadiqun na tumefika kwako kwa haki na hakika sisi tunasema kweli فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون basi ondoka na ahali zako usiku ngalipo nawe ufuate nyuma yao wala yeyote kati yenu wasigeuke nyuma na mwende mnapoamrishwa وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين na tukamfunulia hukumu hiyo ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa kishakatiliwa mbali wajaa ahlul madinati yastabshirun na wakaja watu wa mji ule nao furahani qala inna haula idhifi fala tafdhahun wakasema hakika hawa wageni wangu basi msinifedheheshe wattaqullaha wala tukhzun na mcheni Mwenyezi Mungu wala msinihizi qalu awalam nanhaka anil alamin wakasema sisi hatukukataza usimkaribishe yoyote qala haula banati in kuntum fa'ilin akasema hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون na hapa kwa umri wako hakika hao walikuwa katika ulevi wao wakihangaika ovyo فأخذتهم الصيحة مشرقين ukelele ukawatwaa wakipambaukiwa فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من sijil na tukaigeuza nchi juu chini na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa motoni inna fi dhalika lil mutawassimin hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi wa innaha labisabilin muqim na miji hii ipo kwenye njia inayopitiwa إن في ذلك لآية للمؤمنين Hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ Na hakika watu wa kichakani walikuwa wenye kudhulumu فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Kwa hivyo tukawaadhibu na nchi mbili hizi ziko kwenye njia iliyo wazi. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Wale malaika waliotumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kuteremsha aliyoahidiwa walipofika nchi ya Luti na watu wake, Luti aliwaambia watu, nyinyi sikujuini na nafsi yangu inatishika nanyi. Naogopa msituletee bala. Wakasema usituogope kwani hatukukujia kwa unaloliogopa, bali tumekujia kwa jambo la kukufurahisha nalo ni kuwateremshia adhabu hawa watu wako waliokukadhibisha na wakawa wanaitilia shaka hiyo adhabu wao wanaikanya. Nasi tumekujia kwa amri iliyo thabiti isiyo na shaka, nayo ni kuiteremsha adhabu na kutimiza ahadi ni katika sifa yetu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ilivyokuwa adhabu itawateremkia, basi wewe na hali zako mlioandikwa kuokoka tokeni baada ya kushengia usiku. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfunulia Luti kwa kumwambia sisi tumewahukumia na kuwakadiria wakosefu kuteketea watangolewa itapoingia asubuhi wala hatobaki hata mmoja wao asubuhi kulipopambazuka waliwaona malaika kwa sura binadamu wazuri wao wale wakawafurahia wakaja ili wafanye nao vitendo vyao viovu vya kuwaingilia wanaume Luthi akaogopa wasije wakatenda vitendo vyao viovu akasema hawa ni wageni wangu basi msinifedheheshe kwa vitendo vyenu vibaya. Na mwogopeni Mwenyezi Mungu mtukufu, msifanye uchafu wenu, mkanipatisha hizaya na madhila mbele yao. Wale wahalifu wakasema, kwani si tulikukataza wewe usimkaribishe mtu yeyote na hivi sasa tena unatuzuia tusifanye nao tunayotamani ili kuwatanabahisha njia ya maombi ya kisharia Nabii wa Mwenyezi Mungu Luti akasema hawa mabinti wa mji huu nao ni binti zangu wao weni ikiwa mnataka kukidhi matamanio yenu. Ewe nabii mwaminifu na hapa kwa haki ya uhai wako hawa wamo katika mghafala juu yatakayoteremkia wamekuwa kama waliolewa hakika wao wamo katika upotovu wanatapatapa hawajui wapite wapi. Na walipokuwa wao wamo katika ulevi wao wa mghafala nyoyo zao na akili zao zikachotwa na ukelele mkali mno wa kutisha wakati jua lilipochomoza. Mwenyezi Mungu alitakasika akatekeleza hukumu yake akasema miji yao tukaifanya juu chini kwa kuivuruga na tukawateremshia udongo uliofanyika mawe kuwateremkia kama mvua. Majumba yao yakaporomoka na wakitoka nje ukuta hiyo mvua ya mawe kwa hivyo wakawa wamezungukwa kila jiha. Haya yaliyoshukia kwa Maluti ni alama wazi ya kuonyesha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyotimiza ahadi yake. Wajuwao mambo wanayatambua hayo na wanaelewa matokeo yake kwa alama zake, kwani kila kitendo chenye sifa ya ukosefu wa kila alama yake isiyopotea. Matokeo yake ni mfano wa haya duniani na akhera na mabaki ya mji huu yapo yamesalia, nayo yapo njiani katika njia inayopitwa na watu. Anetaka kuaidhika kwayo anaweza kuaidhika. Kwa kuwa mabaki yake yapo kwenye njia iliyo wazi ni dalili ya Mwenyezi Mungu mtukufu kutimiza onyo lake na waumini wenye kutii haki wanatambua hayo. Kama kaumu ya Luti walivyokadhibisha Kadhalika wakazi wa kichakani kwenye msitu wenye matunda walimkanya mtume wao. Wakawa madhalimu wenye kudhulumu mno katika imani yao na maingiliano yao. Tukawateremshia na kama yetu na mabaki yao yapo njiani yanaonekana na mpita njia akiwa ni mtu wa imani basi anaweza kuzingatia kwayo.